رحمان رحیم سادسن ششمین و آخرین آرز از عوارض اهلیت اکراه هست ششمین و آخرین 65 تعریف الاکراه ابتدا میاد اکراه و تعریف میکنه که به چه معناست عرف الاصولیون الاکراه بتعاریف بتعاریف متقاربة فمن ذلك حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقائه ويصير الغير خائفا به میگه که اصولیون تعریف کردن اکراه رو با تعریف هایی که نزدیک به همند یکی از اون تعریف ها اینه یک وادار کردن شخص دیگر بر کاری که نمیخواد اونو انجام بده با ترساندنش به گونه ای که شخص وادار کننده توانایی عملی کردن اون تهدیدش رو داشته باشد حالا یه بچه اینطور میگه آقا یا کشته بهت یا یالا مثلا این کار رو انجام بده خب اینو که نمیگن اکرا آه بچه کوچیکیه داره تو رو تهدید میکنه یا این کار بکن یا خب بابا این نمیتونه هنوز به خوبی راه بره چه تهدید شو اصلا نمیتونه عملی بکنه بله و اون شخص دیگر هم بترسه از این بله و هذا تعریف تضمن الامور الواجبه توافرها لتحقق الإكراه ومن ثم فهو أوضح من غيره میگه این تعریف شامل بود اموری رو که واجب بود که اون امور درش باشن تا اکراه محقق بشه به این خاطر این از بقیه تعریف ها واضح داره پس اون تهدید کننده یا اون اکراه کننده توانایی عملی کردن تهدیدش رو داشته باشه و این آقا هم بترسه شروط تحقق الاکراه ابتدا شروط محقق شدن اکراه و توضیح میده ان يكون الحامل متمكنا من ايقاع ما حدد به فان لم یکون متمكنا إيقاع ما هدد به کان المكره الفائل عالما بعدم مقدرته كان تهديده لغوا لا به شرط اول برای اینکه اکراه محقق بشه اینه که مکره یعنی اون حامل اون وادار کننده توانایی عملی کردن آنچه رو که تهدید میکنه داشته باشه اگر توانایی واقع کردن آنچه رو که تهدید میکند نداشت و مکره اونی که وادار میشه میدانست که اون شخص تواناییش رو نداره شخص اجبار کننده توانایی رو نداره تهدیدش اعتبار نداره پس شرط اول اینه که مکره اجبار کننده حامل توانایی اجرا کردن تهدیدش رو داشته باشه و مکره هم بله بله وكان المكره عالما بعدم مقدرته کان تهديده لغوان لایبر. اگر مکره میدونست که آقا این آقا نمیتونه تهدیدش رو عملی بکنه اون موقع این تهدید لغو اعتبار نداره چون دیدیم مثلا افرادی ترسو رو شب و روز هر کجا تهدید میکنند عملی نمیکنند آقا اومد همچنین کسی تو رو چکار کرد یقین داری که نمیتونه هم کاری بکنه نمیشه از این کار این که اعتبار بله این شرط اولش بود پس شرط اولین که مکره اکراه کننده توانایی اجرای تهدیدش رو داشته باشه و اون مکره اگر دانست که این آقا توانایی عملی کردن تهدید رو نداره اون موقع اعتباری نداره به عبارت دیگر این آقا بدونه که اون واقعا تهدیدش رو عملی میکنه دو ان یکون المکره خائفا من هذا التهديد بأن يقع في نفسی إن كان الحامل سيوقع ما حدد به عاجلا يقينا أو على غلبة الظن وأن يفعل ما أكره ما أكره عليه تحت تأثير هذا الخوف خب شرط دوم اینه که مکره یعنی اونی که داره اکراه میشه مکره داریم با مکره مکره همونی که داره اکراه میکنه تهدید میکنه مکره اونیه که تهدید میشه میگه مکره از این تهدید واقعا بترسه خائف باشه آه؟ پس ان یکون المکره خائفا من هذا تهدید بان یقع فی نفسی ان الحامله یعنی در نفسش این چیز بیاد که در دلش این چیز بیاد که آقا وادار کننده اون چیزی رو که تهدید کرده به زودی یقینا عملیش میکنه یا غالب گمانش این باشه که واقعا به زودی اونو داره چیکارش میکنه عملش میکنه یا یقین داشته باشه یا غالب گمانش همین باشه که آقا این تهدید کننده تهدیدش رو داره چیکار میکنه عملی میکنه و انجام بده اون چیزی رو که بهش تهدید شده تحت تأثیر این ترس پس شرط اولو گفت شرط دومو گفت سه ان یکون المکره به ضررا یلحق النفس به اطلافها او به اطلافی عضو منها أو بما دون ذلك كالحبس والقيد والضرب شرط سوم چه هست شرط اول که بیان شد شرط دوم که بیان شد شرط سوم این هست که ان یکون المكره به مکره به میدونید چی رو میگن مکره همون چیزی که بهش تهدید میشه بله همون چیزی که به وسیلش چی میشه تهدید میشه مکره به میگه ضرری باشه که به نفس میرسه به گونه که نفسو یا اطلاق تلف میکنه یا عضوی رو از شخصو چکار میکنه تلف میکنه یا زندان براش به بار میاره یا زدنی خلاصه چیزای پایین تر از تلف شدنه آه کجای قید؟ قید آره یعنی بستن به به قید کردن بر بستن شخص اما تهدید به بإتلاف المال اذا لم يكن يسيرا فهو تهديد معتبر عند الشافعية و وبعض فقهاء المذهب الحنفية خب اگر تهدید در نفس بود که آقا تو رو میکشیم اینجا که اعتبار داره الا اگر تهدیدش بین این بود که آقا اگر این کارو نکنیم مثلا موتور تو میسوزانیم آیا اینجا هم اعتبار داره اینجا علمای بزرگوار نظریاتی دارن میگه اگر تهدید به تلف کردن مال بود و اون مال کم نبود مال زیادی بود باز هم اون تهدید در نزد شافعی ها حنبلی ها و بعضی از فقهای هنفی اعتبار داره پس اون مکره به اون چیزی که به اون اکراه تهدیدش کرده گفت آقا اگه این رو نکنی دست قطع میکنیم اگر این کارو نکردی میکوشیمت اگر این کارو نکردی مثلا گروگانت میبریم این کارو نکردی زندانت میکنیم ها اینا که اعتبار داره اگر مکره به ضرری بود که به نفس میرسید به چی میرسید؟ به نفس پس شرط سوم اینه که مکره به ضرری باشه که به چی میرسه؟ به نفس مثل اینکه دست تو قطع میکنیم و این مسائل اگر به مال بود چی؟ اگر مال زیادی بود اون موقع شافعیه حنابله و بعضی از حنفیه گفتن این هم چه داره اعتبار داره یعنی اگر شخصی رو گفتن آقا یا این کار رو انجام بده یا این که مثلا این 18 چرخ تو چیکار میکنیم آتشش میزنیم الان و واقعا هم اون تهدید عملی میکنه آقا میگه این اعتبار داره یا نه گفت که این امه بزرگوار چی گفتند اعتبار داره پس چند شرط داشت اکراه سه شرط برای اینکه اکراه حاصل بشه سه شرط وجود داشت خب اگر اون طرفی که اکراه میکنه توانایی نداشت بله. یک اون موقع این حساب نمیشه اگر نفسی در دل مکره ایجاد نشد خوفی نمیشه و اون مکره به هم اون مکره به هم خیلی مهمه مثلا تو را آقا تهدید کرده یا این کار رو بکن یا مثلا مثلا تهدیدش به خیلی مهمه به یعنی اون چیزی که طرف رو بش دارن چکار میکنن تهدید میکنن آه اگر بهش گفتن یا این کار بکن یا دست تو قطع میکنی به میشه چی قطع دست دیگه نه پس به هم خیلی شرط مهمیه خب، خب، آقا مال بزرگی هم اگر باشه ببینید یه نقطه ولی کتاب کوچیکی ما نمیخوایم توضیح بدیم به خاطر اینکه در اون سطح هم نمیخوایم مغزاتون چه باشه در این سطح همین مهمه نه ما تناسب مکرهبه رو نگاه میکنیم با تهدیدی که کردند مثلا طرف هم میگن آقا یا این ماشین و 18 چرخ رو میسوزونیم یا اینکه این موتوره رو تو بسوزن خب اینجا نگاه میکنیم که آقا اگر واقعا هم عملیش میکنه اینجا دیگه تو ترجیح میدی که این موتور رو چکار کنی بسوزونی چون نگاه میکنیم که اون سی میلیارد به عنوان مثال این یکیه آه؟ خب بریم این تفصیلات رو ول کنید 67 انواع الاکراه انواع الاکراه قسم الحنفیت و الاکراه الى قسمه حنفی ها گفتن اکراه فقط این صفحه رو میکنیم تمام عزیز من میخوای علمی باشی؟ بله بله اول از خود میاد بگیر ما اوره یعنی یاد بگیر خودش ترجیح میده بابا شما چرا این همه دیوانه بازی در میارید صبر کنید قسم الحنفیه الاکراه الى قسمین حنفی ها میگه اکراه بر چند نوع تقسیم بندی کردن یک الاکراه الملجئ وهو الذي يكون باتلاف النفس او بعضو منها ومن هذا القبيل التهديد باتلاف جميع المال وسمي هذا النوع من الاكراه ملجئا لانه يلجئ الفائل ويضطره إلى مباشرة الفعل خوفا من فوات النفس أو الأذن وهو يفسد الاختيار ويعدم الرضا ولكن لا يعدم الاختيار لقد داشته باشید اکراه ملجئ دارید یعنی اجبار کننده اکراه ملجه کدومه میگه اونی هست که اکراه به تلف نفس باشه ها یا عضوی از شخص ها آقا دستش قطع میشه فلانش و از این چیزا میگه یا بله بله میگه تهدید به اطلاف تمام مال هم از این نوعه یعنی از این اکراه ملجه هست میگه چرا این نوع اکراه رو ملجع میگن زیرا شخص وادار شده را شخص فائل رو مجبور میکنه و ناچارش میکنه که اون کار رو از ترس فوت نفس یا عضو انجام بده بیچاره میگه این نوع اکراه اختیار رو از بین میبره و رضایت رو هم از بین میبره اختیار رو فاسد میکنه اختیار رو چیکار میکنه؟ فاسدش میکنه و رضایت رو از بین میبره آقا کسی که داره از روی این نوع اجبار یک کاری رو میکنه رضایت دیگه نداره بیچاره از روی داره چی داره این کار رو انجام میده از روی اجبار اما اختیار رو کامل از بین نبرده اما اکراه غیر ملجه داریم مثلا چطور شخص گفته آقا یا این کار بکن یا تو رو میزنیم اونجا بهش میگن یا این کار بکن یا میکشیمت یا دست تو قطع میکنی اون اکراه ملجی هست طرف رو ناچار میکنه ولی میگه یک اکراهایی داریم که ملجی نیست مانند چی خودش میگه و هو یکونو بما لا یفوت النفس او عضوا منها من او او الحرس وهو كالضرب او الحرس وهو لا يفسد الاختيار ولكن يعدم الرضا وانما لم يفسد به الاختيار لعدم الاسترار الى مباشرت ما اکره علیه لتمکنه من الصبر على ما حدد به بخلاف الاول میگه اکراه غیر ملجئ آن است که اکراهش به چیزی که اونجا نفسی از بین نمیره عضوی از بین نمیره مانند زدن یا زندان کردن میگه این نوع اکراه اختیار رو فاسد نمیکنه و رضایت هم از بین نمیبره آقا بلکه در اختیار و انما لم یفسد به الاختیار میگه اختیار هم به وسیلش فاسد نمیشه چرا؟ میگه چون استراری نیست که مباشرتا بیاد اون چیزی رو که بهش مجبور شده انجامش بده چون میتونه صبر کنه به اون چیزی که بهش تهدید شده برخلاف نوع اول اونجا نمیتونه صبر کنه اونجا بهش میگه آقا کشته میشی قطع عضو میشه پس پس اکراه تا اکراه داریم پس چه شد؟ اکراه تا یکی بهش میگن آقا اکراه ملجه آقا یا این کار بکن یا کشته میشی بهش میگن اکراه غیر ملجه یا این کار بکن یا این که آقا از صبح تا بعد از ظهر داخل این اتاق چی میشی زندانی میشی بله خب 68 هل ینافی خب این تقسیم بندی رو کرد حالا میگه که هل ینافی الاکراه الاهلیت آیا اکراه اهلیتو رو نفی میکنه اگر کسی رو اکراه کردن آیا اهلیت داره یا نداره با عبارتی ساده تر الاکراه سواء کان ملجا او غیر ملج لا به اهلیت بنوعها بس مهمترین قسمت کلام اینه که میگه اکراه چه ملجه باشه چه غیر ملجه باشه هیچ کدام از دو نوع اهلیت از بین نمیبره نفیش طرف اهلیت داره هم اهلیت وجوب داره و هم اهلیت ادا بله اهلیت ادا داره چون عقل داره بابا اهلیت داره نه اینکه اهلیت رو از بین برده ولا يجب سقوط الخطاب عن المكره میگه اکراه خطاب رو از مکره از شخص وادار شده ساقط نمیکنه اما عدم منافاتی للاهلیتی بنوعها فلأنها ثابتة بالذمة والعقل والبلوغ والإكراه لا يخل بشيء منها میگه چرا اهلیت ها رو نفی نمیکنه میگه چون شخصی که ذمه داشته باشه عقل داشته باشه بالغ باشه اهلیت ازش برداشته نمیشه کسی که مجبوره اینا رو هر ستا رو داره پس چطوری اهلیت ازش برداشته بشه؟ بله برداشته نمیشه میگه اکراه هیچی که از اینا رو از انسان دور نمیکنه تا اهلیتش ازش دور بشه و اما انه لا يسقط لا يسقط به الخطاب عن المكره فلان ما اكره عليه قد يكون يتيانه حراما عليه حتى إذا فعل فعل فعله أثم كالقتل والزنا وقد يكون فرضا عليه حتى إذا لم يفعله أثم كشر كشرب الخمر وأكل الميتة وقد يكون رخصة حتى إذا فعله لم يأثم وإذا صبروا لم يفعله كان مأجورا كالنطق بكلمة الكفر وإتلاف المال الغير وكل ذلك ألامة لثبوت الخطاب في حق المكره وكونه مخاطبا لأن هذه الأشياء لا تثبت بدون خطاب التكليف دقت داشته باشید میگه که اکراه اهلیت رو نمي كنه چرا ميجي چون و خطاب هم گفت که ازش ساقط نمیشه خطاب شرعی برش هست آخه بیهوش نشده که خطاب شرعی متوجهش نباشه عقل که داره خب میگه زیرا اون چیزی رو که برش وادار شده انجام دادنش گاهی موقع برش حرامه انجام دادن برش چیه؟ شخص رو وادار کردن که آقا یا این گوشت رو میبریم یا زنا بکن یا این آقا رو بکش خب آقا اینجا دیگه این کار این کارو کرد برش چیه حرامه بله آقا اجباره تو رو اجبار کردن که میکشیمت یا اونو بکش خب تو میتونی اونو بکشی این چی اجبار مردی که تو میخوای یک انسانی دیگه رو بکشی تا کشته نشی بهت میگن یا میکشمت یا اونو بکش خب تو هم نفسی اون هم چیه نفسه پس انجام دادن آنچه که انسان بشه مجبور میشه یا انجامش حرامه تو موقعی که اجبار میکنن این کار رو انجام بده اینا همشون یه حکم ندارن بعضی از اونا انجام دادنشون چه هست؟ حرام هست مانند قتل و زنا گاهی موقع اگر تو رو گفته این کار رو بکن یا کشته میشی انجامش برت فرض میشه مانند چی؟ بله پس اون کاری که بش مجبوری که انجامش بدی گاهی موقع انجام دادنش چیه واجبه برید بله. فرض آقا مانند خوردن شراب و خوردن مردار آقا تو در اجبار افتادی که باید شراب بخوری در بیابون هیچی نیست اگه نخوری میمیری اینجا برات فرض که چیکار کنی پس بعضی از اون چیزایی که بهشون اجبار میشی حرامن مانند قتل و زنا بعضی از اون چیزا واجب و فرضن مانند خوردن شراب و مردار و گاهی موقع رخصته اگر انجامش دادی گناهکار نمیشی متوجه شدی؟ خب جلوتر میریم هنوز تموم نشده میگه و گاهی موقع اگر به یک چیزی مجبور شد صبر کرد و اون کار رو انجام نداد اجر میبره مانند نطخ به کلمه کفر گفتن کلمه کفر یا تلف کردن مال دیگر اگر اومدی صبر کردی و این کار رو انجام ندادی سواب گیرت میاد آقا اجازه داری کلاشین کفر بالا سرت یا تو رو میکشیم یا کفر کن اجازه داری کفر کنی ولی اگر اومدی کفر نکردی عدل میاد بله قطعا میگه تمام این مسائلی که بیان شد یعنی حرام بودن یا فرض بودن یا رخصت علامت اینه که خطاب در حق انسان مکره در حق انسان مجبور ثابت هست از کجا بگیم که این آقا مخاطب خطاب شارع متوجهشه از این جایی که اگر خطاب شارع متوجهش نمی بود این حرام بودن و فرض بودن و رخصت بودن در حقش ثابت نمیشد خب شص له أثر الإكراه في تصرفات المكره آقا چه تأثیری داره اکراه در تصرفات مکره تو رو وادار کردن این کار رو انجام بده چی این چه تأثیر داره توضیحش میده میگه لابد من ذکر القاعدة التي تبنى عليها احکام التصرفات المکره سواء كانت قولیتا او فعلیه میگه یک ناچارن باید یک قاعده ذکر بشه ناچارن باید چی ذکر بشه یه قاعده ذکر بشه که احکامات تصرفات شخص مجبور بر اون قاعده بنا میشه برابر است که اون مسائلی که مجبور میشه قولی باشند یا چی باشند یا فعلی باشند فرقی نمیکنه بله تصرفات مکره چه قولی باشند چه فعلی بر اساس یه قاعده ای بنا میشن اون قاعده رو اینجا میاره قاعده در نزد حنفیه چیز دیگر هست و در نزد بقیه اصولی ها چیزی دیگر فالقاعده عند الحنفيه ان الاكراه لا اثر له في ابطال واهدار تصرفات المكره قوليه كانت او فعليه ببینید اینجا یک مسئله خیلی قشنگی رو میگه بعدا توضیحش میده در این مسئله خوب دقت کنید احناف میگن که اکراه در باطل کردن و در به هدر رفتن تصرفات مکره تأثیر نداره چه اون تصرفات قولی باشن چه فعلی باشن و انما اثره فی تبدیل نسبت هذه التصرفات الى الحامل إن أمكنت هذه النسبة فيثبت الحكم في حقه في هذه الحالة وإذا لم تمكن النسبة إلى الحامل بقي التصرف منسوبا إلى الفاعل وثبت الحكم في حقه وإنما تمكن النسبة إلى الحامل كلما أمكن اعتبار الفاعل بله خب خير مشكلة نه با توجه بیشی که حواسانش دنه شماره 69 جلسه بعدی توضیح دهیم